tuendelee kidogo mpaka muda wetu ufike rabian jambo la nne katika nasaha ambazo shekhe wetu Dr. doktor Abdul Aziz anatupa sisi na anawapa nyinyi wanawake wa Kiislamu baada ya hayo matatu yaliyotangulia asema talabul ilmi shar'i ni kuitafuta ilmu ya kisheria na hii ni ilmu ya dini talabu ilmi shar'i ni kuitafuta ilmu ya kisheria anasema wa anti ayatuha taliba na wewe ewe mwanafunzi wa kike la yakun hadafuki min ad-dirasati al-husul ala ash-shahadati faqat na hapa sasa anazungumza jambo nyeti sana ambalo linawahusu wanafunzi nyinyi wanafunzi wanawake na sisi wanafunzi wanaume anatunasii katika jambo la ilmu ilmu ya kisheria eh sasa anatuelekeza kwamba wakati tunasoma sisi ilmu ya dini tuwe tuma, tuna malengo ya kuijua dini ya Allah ili kuondosha ujinga katika nafsi zetu tukajua taratibu za kisheria namna ya kufanya ibada namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala tukaijua miamala ya halali na miamala ya haramu na mambo yote ya kidini tuyajue ili tuweze kutekeleza Uislamu kwa usahihi tukishajua sisi tuna wajibu wa kuwafahamisha wenzetu kufanya da'wa sasa na kusomesha Allah akikupa maarifa kwamba umejua wewe na una uwezo wa kuwasomesha wengine hiyo ni sehemu nyeti sana na hiyo ni kazi tukufu sana sasa wakati tunasoma sisi usiwe na malengo mengine kama vile wasomi wa kidunia ikawa labda unasoma kwa ajili ya kupata certificate kwa maana nipate eh, shahada nzuri kwa maksi za juu ili baadaye niweze kupata ajira niweze kwenda mahali nikaajiriwa ikawa sasa almudarris walmudarrisa والشيخ والشيخة والطالب العلم والطالبة وطالب العلم والطالبة ikawa wanasoma kwa malengo haya ya kutafuta certificate hii sio sawa katika mlango katika jambo la dini pamoja kwamba hakuna uharamu kwamba unaposoma lillahi rabbil alamin sasa uka, ukamaliza masomo yako ima kwa shekhe wako au katika chuo ambacho umesoma kupewa ile certificate kwamba huyu bwana kamaliza na amesoma hapa na ni mtu anasilihi kuwasaidia kusomesha kwa kiwango chake hakuna ubaya kubeba shahada hakuna ubaya lakini si lengo kwa sababu pia sio lazima uwe na hiyo shahada eh ndio uweze kuifanya kazi ya da'wa lakini watu wa kilimwengu masomo ya kilimwengu watu wa kisekula certificate ndiyo jambo la kwanza huwezi kupata tonge kirahisi kwanza ni CV iangaliwe vyeti vyako ufaulu wako umesoma kwa kiwango gani umepitia kozi gani Ma, vyeti viangaliwe hapo uzoefu wako tuzo mbalimbali uzopewa kazini kila unavyoongeza makaratasi ndivyo wadhifa unapokuwa mnono zaidi na mshahara unapopanda na ndio maana wasekula kwa ule uroho wa, wa kupata maslahi na madaraka huwa pia wanafoji vyeti unasikia kuna vyeti feki vyeti feki mtu anafoji cheti hakusoma kwenye hicho chuo mathalan wala hakupata hizo maksi kabisa lakini unakutangalia gamba lake linapendeza kafoji na sakata la vyeti feki katika miaka ya nyuma kidogo hapo katika nchi yetu hii liliwaumbua watu tukajua kumbe kumbe hawa wasomi wetu wa Tanzania hawa waongo bwana watu walifukuzwa kazi bwana walimu wakaondolewa madaktari wakaondolewa kazini kwenye vyombo vya usalama watu wakaporomoshwa vyeo wakafukuzwa mtu darasa la nne lakini ana certificate ya form 6 kumbe ni la nne la 4D failure kasoma senti Kayumba huko lakini kajitia ofisini pale na, natai tai kwa shahada za wizi eh? <laughs> Sasa sisi watu wa dini hawatakiwi kuwa na mambo haya eh? Hata wa kidunia hawatakiwi, lakini sasa wale ndio ndio ndio jambo lao hilo. Wewe utaenda kwenye university ya, ya kidunia uwaambie watu wasitengeneze certificate. Sasa watengeneze nini? kwa sababu wanatafuta maslahi kwa hiyo na wewe e mwanafunzi wa kike la yakun la yakun hadafuki lisiwe lengo lako minadirasati katika kusoma kwako alhusula ala shahadati fakat ni kuipata shahada tu usio na malengo ya kupata vyeti tu bal liyakun qasduki talaba alilmi alshar'i bali liwe lengo lako ni kuitafuta elimu ya kisheria alladhi tanalina bihi ridha Allah subhanahu wa ta'ala elimu ambayo utapata ewe mwanamke kwa elimu hiyo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasema shiki thumma ahuthuki kisha ninakuhimiza wewe mwanamke ala adam aliktisari iktisari ala al-kutub maneno makubwa haya lakini haya maneno yanawahusu wanawake wasomi sasa nyinyi dada zangu mnasoma eh tutakiwa tupate wasomi sisi maneno haya ya, ya, ya, ya wafae tunahitaji wasomi katika wanawake jamani basi wapishi tayari tunayo wengi tu tuna wapishi wa kimataifa mabingwa wa kachumbari mabingwa wa juisi mabingwa wa kupamba maharusi kupamba nyumba tunao tele sasa tunataka wasomi ili jambo tunalihitaji sana maana haya maneno yanawahusu wao lakini mpo huko juu tutawapata watu hao sina shaka kwenye vitengo vingine mmejipanga wapiga dufu wakati wa harusi na wakati wa idi ah mashallah tunao hapa na wanatoa vipokeo vizuri wa mashairi vyakula vitamu nurun ala nur tuna wapishi bingwa usafi wa garden kuwatunza watoto kuwalisha ah tuna walezi wazuri aina almudarrisat aina almuhaffidhat wako wapi wanawake waalimu wa dini wako wapi wanawake wahifadhishaji wa Qur'ani tunao kwa maana haulai muhafidhat aina hunna sasa shekhe anatoa nasaha nzito hapa anazimwaga lakini naona kama zinaenda zinaenda bure hizi thumma ahuthuki kisha nakuhimiza wewe mwanamke ala adami al-iktisari ala al-kutub ad juu ya kuto kufupizika na vitabu vya kimtaala yani vile vilivyopangwa kwenye mtaala tu ndio maana ya alkutubu dirasia juu ya kufupizika na vitabu vya mtaala kwa maana ikawa kuna watu wakisoma kile alichopangiwa kwenye ule mtaala hatoki hapo sasa kwenye dini si hivyo lazima uwe na bidii ya kuongeza faida zingine nyingi kwa sababu ilmu ya dini pana sana bal ihlisi ala alqiraati fi alkutub alukhra min kutubi ahli alilm الشيخ حفظه الله تعالى anasema akiwaambia wanawake bal ihrisi bali kupia e mwanamke wa Kiislamu ewe msomi wa kike ala alqiraati fi alkutub alukhra juu ya kusoma katika vitabu vingine min kutubi ahli alilmi katika vitabu vya wanawachuoni naam hivyo vitabu vya madrasa hiyo miqarrarat alilmiya iliyowekwa kwa mujibu wa mwaka wa masomo isome ni elimu hiyo ni faida kubwa lakini usiishie hapo endelea kusoma vitabu mbalimbali ambavyo unaviweza vya ahli ilmi kwa kuhudhuria halakati za ilmu mfano mwanamke anasoma katika maahad fulani lakini pana halakati za kiilmu zinatolewa misikitini au katika maktabati fulani na kuna space imetengwa kuna nafasi maalum wanawake wanaweza wakahudhuria hapo kusikiliza au durus za online za maulama na siku hizi dunia imekuwa kijiji unaweza ukaongeza elimu kupitia mashake ambao wako mbali huko nchi za mbali katika nchi za elimu lakini ukasoma kwao ukawauliza maswali na wao wakakuuliza maswali wanaleta mitihani unaifanya wengine wanapewa zawadi durusi za online ndio habari ya mjini sasa hivi mtu ametulia mahali na kompyuta yake yuko darsa ana, ana, ana vipindi maalum na vitabu maalum na huyo shekhe huko ana orodha ya wanafunzi wake wakati mwingine anafanya tahdhir anahakiki mpo watu wamelala tu katika miji yetu lakini tulabul ilm ndio mambo yao hayo kompyuta hizi pana watu wanazitumia kwenye kazi za kidunia tu au ule utaalamu wa IT kuna watu wanautumia kwenye maslahi tu lakini sasa hivi wallahi hawa vijana wetu wenye kusoma haya mambo ya tehama haya wanaweza wakaleta mchango mkubwa sana katika dini kwa sababu mambo sasa hivi yamefunguliwa huko sasa shaka anasema fa inal mar'ata allati tatlubu alilma alshar'iyya kwani hakika mwanamke ambaye anaitafuta elimu ya kisheria laha makanatun adhima anayo mwanamke huyo nafasi kubwa ni mwanamke mwenye cheo kikubwa sana kwa sababu ya jambo la kutafuta elimu hebu wanawake sikilizeni haya na wahusia dada zangu huko juu mama zangu bibi zangu ndugu zangu tubadilike katika jambo la kusoma tuweke mpango kazi hizi nasaha zituingie sisi kama mlivyojitokeza katika semina hii basi tuweke mikakati ya kujitokeza katika madarasa ya mwaka mzima qala ta'ala amesema Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum anawanyanyua Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu walladhina utul ilma darajat na wale ambao wamepewa ilmu anawanyanyua kwa daraja nyingi miongoni mwa watu ambao wana daraja za juu kwa Allah ni ahlul ilmi watu wenye ilmu وقال تعالى نعم سمع الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سمع محمد waambie هل يستوي الذين يعلمون je wanalingana sawa wale ambao wanajua walladhina la ya'lamun na wale ambao hawajui jawabu hata wewe unalo labda ujitie hamnazo tu kwamba ujitie kama mwehu hivi huelewi lakini wale waliosoma hivi kweli ni sawa sawa na wasiosoma sio kwenye dini tu hata kwenye dunia sio sawa wasomi ni wasomi na wajinga ni wajinga tu na ndio maana wasomi wakawadharau hao wajinga katika watu wa dunia ah yule hajasoma yule ah, mbumbumbu yule bwana mzungu wa reli mambo haya atayajulia wapi bwana sasa huwezi kuwa sawa sawa na wasomi nitakushangaa kama uta, utaona kwamba vile ulivyomjinga kwenye dini basi ni sawa sawa na mwenye kujua nitakushangaa sana lakini kuna wajinga ambao wanajitia wanajua eh? wapo hao wale wenye kusema mimi dini sijasoma eh lakini katika mambo ya dini undanganyi si ndio pana watu hao dini sijasoma kabisa sikujaaliwa kusoma dini mimi lakini kwa mambo ya dini anakusudia ubishi tu na kutumia akili yake qul hal yastawi alladhina ya'lamun sema je wanalingana sawa wale wenye kujua walladhina la ya'lamun na wale wasiojua aljawabu la wa alfu la jawabu hapana la yastawiyan makundi haya mawili hayawezi kuwa sawa Allah anasema innama yatadhakkaru ulul albab na kwa hakika na kwa hakika si vinginevyo wanalikumbuka jambo hili wale wenye akili ulul uquli arrajiha asalima wale wenye akili za sawa sawa zilizosalimika ndio wanalikumbuka jambo hili na kukumbuka kwao sio kwa kulijua tu a a wanafanyia kazi jambo la kujitofautisha baina ya wenye kujua na wasiojua kwa hiyo wanalifanyia kazi jambo la elimu kwa sababu washajua kwamba wenye elimu sio sawa na wasiokuwa na elimu aluqala watu wenye akili wanalijua hilo sasa wanajitofautisha kwa kusoma ili wasiwe kama wajinga lakini watu wasiokuwa na maarifa na akili hata kama wakijua kwamba wasomi ni tofauti na wasiosoma utawaona wamebweteka tu hawana juhudi yoyote za kubadilika hawa sio waliokusudiwa hapa hao ni wasiokuwa na akili innama yatadhakkaru ulul albab kwa maana wanachukua hatua ya kuliendea hili kipande cha mwisho cha aya katika suti Zumar kinawabeza majahili ambao hawajachukua hatua za kusoma kwamba sio watu wa sawasawa kwenye akili zao hawana tafakuri sahihi sasa inawezekana ukajiona msomi, ukajiona mjanja kwa ajili ya kusoma magazeti ya Kiingereza, kwa ajili ya uhodari wa kusoma katika internet, unajua uchambuzi wa mambo, lakini mambo ya dini mjinga. Kwa hiyo akili yako haiko sawa. Waqala subhanahu, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama kwa hakika si vinginevyo wanamuogopa Allah miongoni mwa waja wake maulama ay khashyatuhum kamila wa sadiqa unyenyekevu wao na hofu yao kwa Allah ni wenye kukamilika na ni wa kweli hasa innama yakhsha Allah min ibadihi alulama kwa hakika si vinginevyo wanamuogopa Allah katika waja wake maulama kwa maana ha, ha, ha, hapatikani katika waja wa Allah mfano wa maulama kwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala eh katika jambo la ilmu Sheikh akaleta hadithi hapo man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din Sheikh akasema waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yule ambaye anamtakia Allah mtu huyo khairi yufaqihu fi dini anampa ufahamu yeye katika dini hadithun muttafaqun alayhi min hadithi Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma man yuridillahu bihi khairan yule ambaye anamtakia Allah yeye khairi yufaqihu fi din anampa yeye ufahamu katika dini kinyume chake ambaye hakutakiwa khairi hapewi elimu ya dini anaweza akapewa elimu nyingine tu akawa ni bingwa katika elimu nyingine bingwa katika uhandisi wa kilimo uhandisi wa maji injinia mkubwa wa majengo na miundombinu daktari bingwa mbobezi katika maradhi sugu bingwa bingwa bingwa ana mashahada hapo amejaza makabati profesa eh dokta unaambiwa na PhD PhD iliyokomaa sio ya kubabaisha haya kapewa maarifa hayo makubwa sana lakini Allah akamnyima maarifa kwenye dini hadha mahrum maskini huyu mahrum kanyika zibwa na kheri na tunao hao wengi maprofesa hao maafisa ugani wasiojua kuswali ah hao tuna wengi sana dokta bingwa wa moyo muislamu anapasua nyoyo zile operation za moyo vile vi, vimi, vimirija vidogo vidogo vya kwenye moyo vile anavijua na kuviseti vishipa vidogo bingwa lakini hajui kuswali hajui kuswali kabisa huyu amenyimwa khairi wallahi alazim na wako hao waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna eh alhadith rawahu al at-tirmidhi wasahahahu na wengine katika wasahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala na wengine katika wanawachuoni wameitaja hadithi hii min hadithi Abi Darda eh, radhiyallahu ta'ala anhu man salaka tariqan yoyote atakayefuata njia man salaka tariqan yeyote atakayefuata njia yaltamisu fihi ilman anatafuta katika njia hiyo elimu sahala Allahu lahu bihi atamsahilishia Allah yeye kwa njia hiyo tariqan ila aljanna njia ya kuelekea peponi sahala Allahu lahu bihi atamsahilishia Allah yeye kwa njia hiyo anayopita ya kutafuta ilmu tariqan ila aljanna atamsahilishia njia ya kwenda peponi basi nadhani mpaka hapa tumeelewana ili jambo la jambo la nne ni kubwa tumelipunguza darasa yetu ya kesho ya itakayotangazwa baada ya hapa itaendelea katika fajadirun fajadirun bil mar'ati almuslima inshallah hiyo ni darasa ijayo itakuwa lini mtaambiwa na shekhe hapa bihadha alqadri kifaya kwa kiwango hichi natosha tia tia alama hapo kwamba umeishia hapo na alama nzuri andika tarehe ya Kiislamu leo ni tarehe ngapi 16 leo ni tarehe 16 ya mwezi wa Shawwali mwaka 1445 Hijiria leo ni tarehe 16 andika hapo ya mwezi wa Shawwali mwaka 45 hijiria hiyo ndio alama yako hiyo tumeishia hapo na ni yaumul khamis eka mbele andika ukhti yaumul khamis siku ya alhamis khaira inshallah utaratibu wetu maswali yenu yaandikeni muwape viongozi atanifikia hapo leo sijapewa maswali hapa shekhe anatangazwa hapa Abu Naima hafidhahullah ta'ala awatangazie kisha takuwa ni ruhusa kuondoka sasa بعد يا هاب إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك الله